Awit, Kabanata 76 Tunay na si Yahweh, kilala sa Huda, sa buong Israel, dakilang talaga. Nasa Jerusalem ang tahanan niya sa bundok ng Zion, doon tumitira. Lahat ng sandata ng mga kaaway, mga panat sundang, baluting sanggalang doon niya sinirang walang pakundangan. O Diyos, dakila ka. Ikaw ay maringal, higit pa sa matatag na kabundukan. Walang magawa, matatapang nakawal, binawi ng Diyos ang taglay na samsam. Nahihimbing sila at nakahandusay, mga lakas nila lahat ay pumanaw. Nang ikay magalit, O Diyos ni Jacob, sakay at kabayo'y pawang nanganugmok. Ikaw, O Yahweh, kinatatakutan, sino ang tatayo sa iyong harapan kapag nagalit ka sa mga kinapal? Sa iyong paghatol na mula sa langit, ang lahat sa mundo'y takot at tahimik. Nang ikay tumayot, gawin ang paglitis, naligtas ang mga api sa daigdig. Ang matinding galit sa iyo ng tao, hahantong na lahat sa pagpuri sa iyo. Silang nangaligtas sa mga labanan, laging magpupuri at mangagdiriwang. Mga pangako mo kay Yahweh, iyong Diyos, ay iyong tuparin ng tapat sa loob. Dapat na magdala ng mga kaloob ang lahat ng bansa sa iyong palibot. Hambog na prinsipe ay ibinababa, tinatakot niya, hari mang dakila.